і підводить угору довжелезний вказівний палець. Це саме я вже чув про риболовлю, полювання, перебування на морському пляжі та ще про якісь види нічого не роблення, бурмочив я. Ну, годі кінчайте. Даю ще кілька хвилин, поки я переговорю зі своїми. Набираю номер грека. Михайло Йосиповичу, що там чувати? Тиша, дзвонив дончик, у нього нічого. Гамлет мовчить але мусять незабаром уже дати знати про себе. То перший, хто з'явиться, нехай відразу під'їде на вулицю Головка. Там навпроти міських залізничних кас є кав'ярня. Дідуляка був у ній у понеділок, приблизно о сьомій годині, чекав когось. Треба з'ясувати, чи дочекався, чи довго сиділи, і як той колега виглядав. З'ясуємо. Кучерявий на місці. Ні, з півгодини тому знову поїхав обласне управління. Експерти обіцяли дати якісь додаткові висновки. Як прийде, нехай подзвонить мені. Я в прокуратурі, у лісового. Кладу трубку. Ну, все, товариші невизнані ботвинники, треба честь знати. Та, власне, вже все закінчено, зверхньо промовляє Артус. У становищі товариша лісового далі грати це просто не поважати партнера. До чого тут повага? зневажливо копилить губу володар, кладучи при тому свого короля на дошку. Програв. Якби я так по-дурному не прогавив коня, то ми ще правильно, сміється явно задоволений Артас. Давно сказано, той не шахіст, хто програвши партії, не переконаний, що в нього була виграшна позиція. Але май на увазі, чоловіче, у партіях зі мною ти завжди зможеш тішитися лише позицією, а не результатами. Ні, від надміру благородства Артем Сагайдак не захворіє. Ти Артасе, краще скажи, як це моя Наталка обіграла твого Вадика в теніс, таким незугарним прийомом намагаюся збити з нього пиху. Що, що? схоплюється володар. Наталочка виграла у Вадима? Не може бути. Ну, це я тобі скажу, всміхається він. Не знаю, не знаю, бурмоче Артем. Він не казав мені. Нема чим хвалитися, тому й не казав, але хіба бідний хлопчик винен? Там, де батьки приділяють дітям увагу, хоч мінімальну, там можна і результатів чекати, занудно дидактичним тоном тягне володар. А коли думки батька десь е, при цьому виразний жест розчепірений п'ятірнею, то воно відповідно. Ну, годі, припиняє базікання. Тепер ж вислухайте мене. Схематично, але вказуючи на головні моменти, розповідає все, що мені сьогодні вдалося встановити. А чому він друкував того листа в тресті, як у нього є машинка вдома? Ти над цим задумався? питає Артем. У тебе вдома також є машинка, але хіба ти в юридичній консультації? Нічого не друкуєш? розважливо каже Володар. Ну, мало чому вирішив у тресті друкувати. Вдома він, можливо, сам машинкою не користувався, при потребі дружина йому те робила. Коли раптом узявся б, то це могло здивувати її, викликати підозру. До речі, секретарка не пригадує іншого випадку. Коли б він і в тресті щось сам собі друкував, кажу я. Але ж він і цього разу спочатку просив секретарку. Вже коли вона відмовила, то сам сів за машинку, так? Слухай но, ну, невже він збирався дати їй друкувати того передсмертного листа? розширює щілинки очей Володар. Це неймовірно. Мабуть, думка скористатися машинкою для написання того листа виникла в нього, коли секретарка відмовилася друкувати йому якийсь інший папір, і він сам опинився за машинкою. Надто вже натягнуто, заперечує Володар. Взагалі, чи не забагато уваги ти приділяєш тій машинці? Адже ідентифікація машинки потрібна була лише для того, щоб уточнити, коли саме він міг надрукувати того листа. Так. І це тобі вдалося встановити? Гадаю, що друкував усе таки в понеділок. Або тоді при секретарці, або пізніше після роботи, коли зачинився сам у приймальні. Припустимо. А чи ти можеш після всіх сьогоднішніх бесід сформулювати для себе якісь вірогідні версії щодо причин самогубства?